بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خیش را دوست خود قرار ندهید شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شما از شهر و دیارتان بیرون میرانند اگر شما برای جهاد در راه من و جلب هم هجرت کرده اید پیوند دوستی با آنها برقرار نسازید شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من آنچه را پنهان یا آشکار می کنید از همه بهتر می دانم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی بر شما میگشایند و دوست دارند شما به کفر باز گردید لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير هرگز بستگان به اولاد شما سود به حالتان نخواهند داشت و در قیامت میان شما جدایی میاد کند و خداوند به آنچه انجام میدهید بینا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بیگمان برای شما اصفه حسنه در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و آنچه غیر از خدا میپرستید بیزاری ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است و این وقت همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید جز آن سخن ابراهیم که به پدرش وعده داد که برای تو طلب آموزش کند و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم پروردگارا ما بر تو توکل کرده ایم و به سوی تو بازگشتیم و انجام همه به سوی توست ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم پروردگارا ما را موضع گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش ای پروردگار ما که بیگمان تو عزیز و حکیم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد بیگمان برای شما در برنامه زندگی آنها اصفه حسنی بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند به خیشتن ضرر نموده است زیرا خداوند بینیاز و شایسته هر گونه ستایش است عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم امید از خدا میان شما و دشمنانتان از طریق اسلام پیوند محبت برقرار کند و خداوند قادر و آمرزنده و مهربان است لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين خدا شما را کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نحیه نمی کند چرا که بیگمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون مسلما تنها شما را از دوستی کسانی نهیه می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا با بیرون راندن شما کمک کردند از اینکه با آنها دوستی کنید و هر کس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن فانكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند آنها را آزمایش کنید خداوند از ایمان آنها آگاه تر است هرگاه آنان را مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال و آنچه را همسران آنها پرداختهاند به آنها بپردازید و گناهی بر شما نیست که به آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنها بدهید و هرگز همسران کافر را در همسری خود نگه ندارید حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند از شما مطالبه کنند این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند و خداوند دانا و حکیم است وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگ به آنان پیروز شدید و می گرفتید و کسانی که همسرانشان رفتهاند همانند مهری را که پرداختند بدهید و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید و پرهیزید یا ایوه النبی اذا لك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا ندهند دزدی نکنند آلوده زنا نشوند فرزندان خود را نکشند تهمت و افترای پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته مخالفت فرمان تو نکنند با آنها بیعت کنند و برای آنها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما که بیگمان خدا آمرزنده و مهربان است يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور ای کسانی که ایمان آورده اید با قومی که خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید آنها از آخرت معیوسند همان گونه که کفار مدفون در قبرها معیوس می باشند